In die dood van Moses, die knag van die Jere, het die Jere met Joshua, die sien van Nen, die dienaar van Moses, gesprek en gesê, My knag Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek dier hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, naar die land wat ek aan hulle, die kinders van Israël, zal gee. Elke plek waar jylle voedsel op zal trap, dit gee ek aan jylle, soos ek met Moses gesprek het van die woestijn en hier die Elpanon af tot bij die groot rivier, die Efrat rivier, die hele land van die Eetite, en tot bij die groot sedert in die weste zal jylle grondgebied wees. Niemand zal voor jou stand hou al die dae van je leven niet, soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hier die volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nou gezet te handel volgens die hele wet wat Mooses, my kneg, jou beveel het, wijk daarvan nie rechts of links af nie, zodat je met goede gevolg kan handel, ooral waar je mag gaan. Hierdie wetboek mag niet uit je mond wijk nie, maar bepeins dit dag en nacht, zodat je nou gezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan zal jij in je weer voorspoedig wees, en dan zal jij met goede gevolg handel het ek jy nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, ooral waar jy heen gaan. Toe het Joshua aan die opzichters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar dier en gee die volk bevel en sê, maak vir jylle padkos klaar, want oor drie dagen zal jylle dier jylle Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die Heere jylle God aan jylle gee, om dit in besit te nemen. En aan die Rebenite en Gadite in die halve stam van Manasse het Joshua dit gesê, Denk aan die saak wat Moses, die knag van die Heere, jylle beveel het toe hy gesê het, Die Heere jylle God verskaf een rustplek aan jylle en sal hierdie land aan jylle gee. Jylle vrouwen, jylle kinders en jylle vee kan bly in die land wat Moses jylle oos van die Jordaan gegee het, maar jylle self, al die dapper helde, moet gewapend voor jylle broers deertrek en jylle help, totdat die Heere aan jylle broers, soos aan jylle, ris gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Heere jylle God aan hulle sal gee, dan kan jylle teruggaan na die land van jylle besitting wat Mooses, die kneg van die Heere, jylle gegee het oos van die Jordaan, teen Sonok, en dit in besit neem. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê, alles wat hy ons beveel het, sal ons doen, en ooral waarin ons stier, zal ons gaan. Net soos ons na Mooses geluister het, so sal ons na u luister, mag die Heere God net met u wees soos hy met Mooses gewees het. Elke man wat teen die bevel wederstrewig is en na woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word, wees net sterk en volmoed.